بوك تو أربعة وتسعون حروف العطف واحد Konjunktionen 1 Konjunktionen 1 انتظر حتى يتوقف المطر Warte, bis der Regen aufhört. Warte, bis der Regen aufhört. انتظر حتى أنتهي Warte, bis ich fertig bin. Warte, bis ich fertig bin. انتظر حتى يعود Warte, bis er zurückkommt. Warte, bis er zurückkommt. انتظر حتى يصبح شعري جافا Ich warte, bis meine Haare trocken sind. Ich warte, bis meine Haare trocken sind. انتظر حتى ينتهي الفيلم Ich warte, bis der Film zu Ende ist. Ich warte, bis der Film zu Ende ist. انتظر حتى تصير الإشارة خضراء Ich warte, bis die Ampel grün ist. Ich warte, bis die Ampel grün ist. متى ستسافر للإجازة؟ Wann fährst du in Urlaub? Wann fährst du in Urlaub? حتى من قبل الإجازة الصيفية Noch vor den Sommerferien? Noch vor den Sommerferien? نعم حتى من قبل أن تبدأ الإجازة الصيفية. Ja, noch bevor die Sommerferien beginnen. Ja, noch bevor die Sommerferien beginnen. أصلح السقف قبل أن يبدأ الشتاء. Reparier das Dach, bevor der Winter beginnt. Reparier das Dach, bevor der Winter beginnt. اغسل يديك قبل أن تجلس إلى الطاولة Wasch deine Hände, bevor du dich an den Tisch setzt. Wasch deine Hände, bevor du dich an den Tisch setzt. أغلق النافذة قبل أن تخرج Schließ das Fenster, bevor du rausgehst. Schließ das Fenster, bevor du rausgehst. متى ستأتي إلى البيت؟ Wann kommst du nach Hause? Wann kommst du nach Hause? هل بعد الدرس؟ Nach dem Unterricht? Nach dem Unterricht? نعم بعد أن يكون الدرس قد انتهى Ja, nachdem der Unterricht aus ist. Ja, nachdem der Unterricht aus ist. من بعد ما حصل له الحادث لم يعد يمكنه أن يعمل Nachdem er einen Unfall hatte, konnte er nicht mehr arbeiten. Nachdem er einen Unfall hatte, konnte er nicht mehr arbeiten. من بعد ما فقد الشغل ذهب إلى أمريكا Nachdem er die Arbeit verloren hatte, ist er nach Amerika gegangen. Nachdem er die Arbeit verloren hatte, ist er nach Amerika gegangen. من بعد ما ذهب إلى أمريكا أصبح ثريا Nachdem er nach Amerika gegangen war, ist er reich geworden. Nachdem er nach Amerika gegangen war, ist er reich geworden.